ԵԱՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի Ղարաբաղ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում։ Բազմաբնակարան շենքի հիմնարկեքի արարողություն Մարտակերտ քաղաքում։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ունի այսօր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Փետրվարի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 800 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Փետրվարի 18-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի հյուսիսային ուղությամբ։ ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեք այցելել է Մարտակերտի շրջան, Մատաղի Սավանում մասնակցել Պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար նոր բազմաբնակարան շենքի բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Մատաղիսու միջոցառման ավարտից հետո պետության ղեկավարը Մարտակերտ շրջենտրոնում մասնակցել է զինծառայողների համար հերթական բազմաբնակարան շենքի հիմնարկեքի արարողությանը։ Նախագահն ընդգծել է, որ զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավումն այսուհետևս կլինի պետության հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհակալություն հայտնելով Մոսկվաբնակ բարերար Ռուբեն Գրիգորյանին եւ ԼՂՀ ղեկավարությանը, Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանը արարողությանը կարևորեց շրջանում նման ծրագրերի իրականացումը, այն որակելով հայրենասիրության օրինակելի դրսևորում։ Դուք ունեք պետական ամետ գաղափար, նշանակում է ձեր նման պետականաբեդ մարդկանց գործունեությամբ մեր հայրենիքը, մեր պետությունը կդառնա հավերժության ճամփով։ Զինծառայողների համար բնակելի նոր շենքի հիմնարկեքի արարողությանը գնահատանքի խոսք ասաց նաև ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ 2016 թվականի փետրվարի 16-ին պատիվ ունենք մասնակիցը լինելու Ռուբեն Ցոլակի Գրիգորյանի հովանավորությամբ ԼՂ Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտ քաղաքում կառուցվելիք նոր բնակելի շենքի հիմնարկերքին, ինչը յուրօրինակ մեկնարկ է այս տարածքում նախատեսված մեծ աշխատանքների։ Հուսով ենք տասնամյակներ հետո սերունդները ուղերձ կգրթալուց կհաստատեն, որ այսօրվա նպատակադրումները ճիշտ էին, իսկ դրանց իրականացումը գրագետ ու կշռադատված։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քաղաքական անցուդարձ։ Այս օրերին Արցախի հանրապետությունը եւ համայն հայությունը մայր հայրենիքում ու սփյուռքում հետադարձ հայացքով վերապրում ու վերարժևորում է մեր ժողովրդի նորագույն պատմության անգնահատելի իրադարձությունը։ Ղարաբաղյան շարժման 1988 թվականի փետրվարյան փոթորկահույս մեկնարկը, որ նշանավորվեց լղիմ 20-րդ գումարման մարզային խորհրդի փետրվարի 20-ի արտահերտ նստաշրջանով եւ նրա ընդունած Հիրավի պատմական որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ հանձնելու համար ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի արչեւ միջնորդելու մասին Եվ միանգամ այն դրամաբանական է, որ ի գնահատում են այդ պատմական իրադարձության փետրվարի 20 նահատասնամյակների վեր նշվում է որպես Արցախի վերածննդի օր։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ինչպես հայտնի է, որպես միջազգային վեճ առաջին անգամ ցակել է 1918 թվականին Ռուսաստանի կայսրության փլուզումից հետո, անկախ դարձած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային սահմանազատման անհրաժեշտության կապակցությամբ։ Եթե հակիշ թվակենք այն իրադարձությունները, որոնք կտրուկ փոխեցին Արցախ աշխարհի Ղարաբաղի ճակատագիրը 1918-1920 թվականներին, ապա իրադարձությունների ժամանակագրությունը հետևյալ տեսքը կընդունի. Ռուսաստանի կայսրության փլուզում, թուրք-գերմանական ինտերվենցիա անդրկովկաս, Ադրբեջան նոր պետական կազմավորման ստեղծում, 1918-20 թվականներին երկրամասում տեղի ունեցած հերոսական ու միևնույն ժամանակ ողբերգական իրադարձություններ, ազգերի լիգայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի կարգավիճակի ընդունում եւ վերջապես Կարմիր բանակի կողմից բնիկ հայկական երկրամասի բռնազավթում, որի արդյունքում Ղարաբաղը մասնատվեց ու հանձնվեց Ադրբեջանին։ Դրանով իսկ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հանվեց Փարիզի խաղաղ խորհրդաժողովի օրակարգից, որտեղ նախատեսված էր տալ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական կարգավիճակի վերջնական լուծում։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղը նրա գերակշռող հայ բնակչության կամքին հակառակ երրորդ երկրի քուսակցական մարմնի Ռուսաստանի բոլշևիկյան կոմունիստական քուսակցության Կովկասյան բյուրոյի որոշմամբ զրկվեց իր բնական տարածքային եւ ազգային պետական միասնությունից ու հանձնվեց խորհրդային Ադրբեջանին։ Նախորդ ժամանակաշրջանը փաստորեն ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի գերիշխանության տակ Լեռնային Ղարաբաղին կամայականորեն պարտադրված մարզային ինքնավարությունը նրա հայ բնակչության համար ոչ մի երաշխիք չէր պարունակում։ Ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ Լեռնային Ղարաբաղը փաստորեն դատապարտված էր որպես հայ ժողովրդի պատմական կենսատարածք, որտեղ կոպտորեն ոտնահարվում էին իր հայրենիքում լիարժեք ապրելու, զարգանալու հայության բնականոն իրավունքներն ու ազատությունները։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում Ադրբեջանի պաշտոնական իշխանությունները հետևողականորեն խախտում էին Արցախայցյան իրավունքները։ Տեղ են գտել սպանությունների, անհետացումների եւ խոշտանգումների, կամայական բանտարկությունների, քաղաքական կալանավորների նկատմամբ ցուցադրական դատավարությունների, այլախոհության հալածանքների ու ճնշումների, տասնյակ բնակավայրերի բնակիչների բռնատեղահանումների բազմաթիվ դեպքեր։ Նույն այդ քաղաքականությունը, որպես ամենաթողության եւ անպաշելիության նախադեպ, Ադրբեջանին արդեն շահեկան արդյունքների էր հասցրել մեկ այլ բնիկ հայկական տարածքում՝ Նախճիվանի ինքնավար հանրապետությունում, որտեղ հայաթափման ադրբեջանական քաղաքականությունը գործնականում ավարտվեց 1988-ին։ Անշուշտ Արցախի հայությունը չէր կարող համակերպվել այդ ամենին եւ Նախճիվանի դարը ճակատագրից խուսափելու իրազգային նկարագիրը պահպանելու համար քանիցս ոտքի ելավ, պաշտպանելով պատմական հայրենիքում ազատ ապրելու իր օրինական իրավունքը։ Ղարաբաղյան շարժումն ի սկզբանե եւ իր ողջ ընթացքում ԵԱՊ ժողովրդական էր եւ արտահայտում էր երկրամասի բնիկ ժողովրդի հայ բնակչության համահավաք կամքը։ Արցախայցյան խաղաղ հանրահավաքները, ցույցերն ու երթերը փաստորեն ժողովրդավարության ու հրապարակայնության առաջին իրական դրսևորումներն էին ողջ խորհրդային տարածքում։ Ի հակակշիռ ադրբեջանական իշխանություններն ամենատարբեր միջոցների էին դիմում կասեցնելու համար լղի մարսխորհրդի падգամավորների ձեռնարկումը ուղղված խորթային իշխանության ներկայացչական մարմնի որոշմամբ Արցախայցյան կամքի արտահայտմանը։ Այնուամենայնիվ, նշանակված օրը 1988 թվականի փետրվարի 20-ին կայացավ լղիմ 20-րդ գումարման մարզային խորհրդի արտահերտ նստաշրջանը, ընդունելով ողջ Արցախայցյան կամքն արտահայտող պատմական որոշումը։ Մերժելով լղիմ մարզխորհրդի միջնորդագիրը, Ադրբեջանն ավելին Միութենական կենտրոնի թողտվության պայմաններում իրագործեց Սումգայիթի կոտորածը, որով փաստորեն սկիզբ դրվեց Ադրբեջանի զանգվածային հայատապման ծրագրի իրացմանը։ Պաշտոնական Բաքուն Արցախայցյան ժողովրդավարական պահանջներին առհասարակ պատասխանել է Ադրբեջանի այդ եւ մյուս հայաշատ բնակավայրերում մեր ազգակիցների ջարդերով ու զանգվածային սպանություններով կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի համապարփակ շրջափակումը, որն առ այսօր շարունակվում է։ Շուրջ 2 տարվա ընթացքում բռնատեղահանման ենթարկվեց Ադրբեջանի կես միլիոն հայ բնակչությունը եւ դա այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղը խորթային Ադրբեջանի սահմանների մեջ մտցնելու մասին Կոբյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 5-ի հայտնի որոշման հիմնական քաղաքական փաստարկը մահմեդականների եւ հայերի միջև իբրև խաղաղության հաստատման խնդիրն էր։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ստեղծմամբ Ադրբեջանի հայ ժողովուրդը ճանաչվել է որպես ադրբեջանական ԽՍՀ պետականակիր երկու ազգերից մեկը։ Հետևաբար կարող ենք արձանագրել, որ 1988-1990 թվականների ընթացքում Ադրբեջանում իրագործվել է պետականակիր ազգի հայ ժողովրդի ցեղասպանություն։ Առաջացած ցաներ թվում էր անելանելի կացության մեջ Արցախայությունը չընկճվեց, չերերած եւ մեկ միասնական բռունց կազմած մայր հայրենիքի եւ սփյուռքի հետ դիմակայեց ու հաղթահարեց ազատության բաղձալի բայց եւ տատասկոտ ու այդ եւ հետագա մանավանդ ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի բոլոր դժվարությունները Անշուշտ Ղարաբաղյան շարժման այս հերթական 28-րդ տարեդարձը եւս մեկ նշանակալի հանգրվան է Արցախայցյան նվիրական եղձերի իրականացման ճանապարհին։ Անկախ նրանից, թե որքան դժվարանց էր այն, մեր ժողովուրդը կարողացավ պատվով ու արիաբար կրել նորագույն պատմության այս սանր փորձությունը։ Շերոններին փոխանցելով գրեթե մեկ հարյուրամյակ 20-րդ դարաշրջից մինչև դարավերջ տևած իր ազգային ազգագրական պայքարի լուսապսակը, փաստացի կայացած եւ ինքնիշխան Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հանրապետությունը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն այլընտրանք չունի։ Այս մասին Երևանի Պետական Համասարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի եւ Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի մի խումբ ուսանողների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն այլ ընտրանք չունի, եւ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող երբևէ ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ունի այսօր, նշել է Շարմազանովը։ Ադրբեջանի ատելության եւ ագրեսիայի մարդու իրավունքների ոտնահարման մշակույթը, շարունակվող ռազմատենչությունը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ խաղաղ բանակցային գործընթացի մերժումը սպառնում է Ղարաբաղի ժողովրդի ֆիզիկական գոյությանը։ Այդ մասին ասել է Մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանը։ Իր ելույթում դեսպանը կարևորել է միջազգային հանրության համախմբված աջակցությունը բանակցային գործընթացին, քանզի այն նվազագույնս զերծ կպահի մեր ժող կողմին կարգավորման սկզբունքներից շեղվելուց։ 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում լարվածությունը կարող է աճել։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլապտերը։ Բաքվի կողմից ռազմական ծախսերի ավելացումը, հաշվի առնելով Ադրբեջանում տնտեսական պայմանների վատթարացումը, մեծացնում են հավանականությունը, որ 2016 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտությունում իրավիճակը կարող է սրվել, ասել է Քլապտերը։ Նրա խոսքով կողմերի անզիջում դիրքորոշումները բարթացնում են հակամարտության կարգավորումը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատը նախաձեռնել է լավագույն ձայն մանկապատենական վոկալ մրցույթ։ Մրցույթի առաջին փուլի մեկնարկը տրվել է 3 փետրվարի 16-ին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Չափազանցություն չլինի ասել, Արցախը տաղանդավոր երեխաների պակաս երբեք չի զգացել։ Լավագույն ձայն վոկալ մրցույթի մասին հայտարարությունն էլ ողջավորությամբ ընդունվեց մեր երեխաների կողմից, ասում է մրցույթի կազմակերպիչ, պալատի տնօրեն Նաեր Անաջարյանը։ 55 երեխա ուզել է մասնակցել այս ծրագրին, բայց 2-3 փորձերից հետո անցել են ընդամենը 36 երեխա, մի հատ երեխա հրաժարվել է դասերը շատա չի հասցնում։ Մասնակցելու առաջի փուլը 35 փոքրիկներ։ Առաջին փուլն անցած երեխաները մրցույթին մասնակցում են ըստ տարիքային խմբերի։ Մրցույթի առաջին օրը ելույթ ունեցան 14-ից 17 տարեկան երեխաները։ Բեմ բարձրացած 11 մասնակիցներից 10-ն անցավ երկրորդ փուլ։ Ժյուրին կազմված է 3 պրոֆեսիոնալ մասնագետներից։ Առաջին օրը նրանք փոքրինչ բարյացակամ են մասնակիցների հանդեպ, ասում է ժյուրիի անդամ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի վոկալ բաժնի դասատու, ավետում վոկալ անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Մեներկչուհի Լիլիթ Սաֆար Մարգարյանը կային շատ լավ տվյալներ ու երեխաներ։ Մեր երեխաները շատ ընդունակ են եւ երաժշտական են եւ ձայնային տվյալները լավն են, բայց ուղղակի պատրաստել է պետք իրենց։ Պարզավոր ոչ բոլորն են որ ինչ որտեղ ուսում են ստանում եւ այդքանը այդ ամենը հաշվի առնում ուղղակի այսօր։ Ղարաբաղ պետական համույթի մեներկչուհի ժյուրիի անդամ Տաթևիկ Բալայանի համոզմամբ մրցույթը նախ եւ առաջ մեր տաղանդավոր երեխաներին ճանաչելու առիթ է։ Շատ լավա, որ երեխաներին տալիս ենք առիթ դուրս գան։ Բեմ, ինչու՞ չէ նաև տեսնենք մենք բոլորս, ինչպիսի երեխաներ ունենք։ Չէ՞ որ տաղանդավոր երեխաներ շատ ունենք, որոնց հնարավորություն չենք տալիս։ Այսպիսի փառատոններում պետք է հնարավորություն լինի, որպեսզի երեխան իրեն դրսևորի։ Լավագույն ձայն մանկապատանեկան վոկալ մրցույթի առաջին փուլի լսումները կշարունակվեն այսօր, իսկ երկրորդ փուլը, ինչպես հաղորդեց մրցույթի կազմակերպիչ Նաիրա Նաջարյանը, նախատեսված է մարտ ամսին։ Յուլիա Վանյան այսօր մարզասերների համար Ռեո դե Ժանեյրոյում փետրվարի 19-ից 24-ը կայանալիք ջրացածքի աշխարհի գավաթի մրցաշարին Հայաստանից կմասնակցեն աշտարակացած կորտներ Լև Սարգսյանն ու Վլադիմիր Հարությունյանը։ Մարզիկներն արդեն մեկնել են Ռիո։ Մրցաշարը վարկանշային է, մրցաշարի 18 ուժեղագույն մարզիկներ հնարավորություն կստանան մասնակցելու օգոստոսին կայանալիք Օլիմպիական խաղերին։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7 ցելսիուսը 15-ից 20 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։